Toe die Heere baie hard geroep waar ek kon hoor, laat kom die mensen wat die stad moet straf. Sê vir hulle hulle moet wapens saambring. Toe kom daar ses mans van die boonste ek af aan die noorde kant, elkeen met een wapen in die hand waarmee hulle kan doodmaak. Een van hulle het kleren van linne aangehaad met de skrywerse gereedskap aan sy sy. Hulle het allemaal in die tempelse voorhof ingegaan en daar langs die bronsaltaar gaan staan toe het die heerlijkheid van die God van Israël opgestijg van tussen die geribs, waar dit geblij het, en beweeg naar die drempel van die tempel. Die Heere het geroep naar die man met linne kleren aan en skryversgereedskap bij hom. Hij sê toe vir hom, gaan stap dier die straten van Jerusalem en sit een merk op die voorkop van elkeen wat huil in zich oor al die afschuwelijke zondes wat hulle rondom hulle sien. Toe rek die Heere sê vir die ander mans, loop achterom aan dier die stad en maak allemaal dood wat niet een merk op hulle voorkop het nie. Julle mag geen genade bewijs nie, julle mag niemand jammer kry nie, maak allemaal dood, jong en oud, dochters en vrouwen en kinderkies. Maar julle mag niet raak aan iemand wat die merk het nie. Begin met julle werk hier bij my heiligdom. Hulle het eerst die 70 leiers wat voor in die tempel gestaan het, doodgemaak. Verontreinig my woonplek, het die Heere beveel, maak sy voorhoofd vol met die lijken van die mensen wat jylle doodmaak. Gaan, toe het hulle dier die stad gegaan en gedoen soos hulle beveel is. Terwijl hulle gedoen het soos hulle beveel is, was ik alleen. Ik heb op mijn gezicht op die grond neergeval en gepleit, hoe oppermachtige Heere, zal u niemand in Israël laat oorblij als hy woede op Jerusalem afkoel nie. Toe sê hy vir my, die sondeskuld van die mensen van Israël en Jeda is baie groot. Die hele land is vol bloed. Die hele stad verdraai die reg. Boonop sê hulle, die Heere het uit die land weggetrek. Die Heere sien dit niet. Daarom gaan ek hulle nie red nie. Ek sal hulle nie jammer kry nie. Ek sal hulle ten volle laat boet vir alles wat hulle gedoen het. Toe die man met kleren van linne en met die skrywersgereedskap by hom, verslag kom doen, ek het die werk voltooi wat hy vir my gegee het.